بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u emisiju Odgovorite ljudima. Inače ovo da ukratko na početku kažemo, ovo je nova emisija informativnog programa Federalne televizije koja će se baviti pitanjima i problemima koji tište vas, obične građane ove zemlje, a o kojima se jako malo govorilo. E, kao što naziv e, emisije sam kaže, vi ćete se također tijekom naše večerašnje emisije moći uključiti direktno i postavljati pitanja koja vas zanimaju našim večerašnjim gostima. E, evo da odmah na početku kažem, brojevi telefona su 033 ali pozivi za Sarajevo 461 574. Toliko o ovom uvodu. Posljednji tjedan dana velika se prašina digla oko organiziranja i prekidanja kvir festivala u Sarajevu. Naime, zamišljen kao manifestacija kulture i umjetnosti, Sarajevski kvir festival bio je sve samo ne to. Festival koji je i samom najavom bio zatvoren i prije samog službenog otvaranja, uistinu je podigao veliku prašinu na društvenoj sceni kod nas u Bosni i Hercegovini. Nakon debakla kvir festivala, E, postavlja se pitanje o pravima seksualnih manjina i o homofobičnosti društva u Bosni i Hercegovini. E, evo, predstavit ću naše večerašnje goste. E, to je gospođa Svetlana Đurković, predsjednica KU udruženja i organizatorica, u ću se E, nažalost, vašu propalog kvir e, festivala u Sarajevu. Dobro večer, došli. Dobro večer. E, s nama je i gospodin Emir Imamović, novinar i publicist, odnosno književnik. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na poziv. S moje ljeve strane tu se nalazi gospodin Semir Imamović, glavni odgovorni urednik magazina SAF. Dobro večer i vama, došli. Dobro večer, assalamu alaikum. Dobro. I e, gospodin e, Damir Arnaut, savjetnik predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine, Harisa Silavića. Dobro večer i vama, gospodin Arnaut. Dobro večer. Evo, predlažem da na početku ove emisije pogledamo prilog kako je Sarajevski kvir festival otvorio Pandorinu kutiju. Ne ili pak tolerancija na dijelu, priča je kolegice Marcele Čeva. Evo, gospodin Imamoviću, vama prvo pitanje večeras. Dvojica nas je pa, ovaj, dvojica nas je Imamovića. Evo, krenuo <laughs> sam e, zanima me po vama, po vašem mišljenju, je li Sarajevo položilo, odnosno kompletna Bosna i Hercegovina, je li položila test tolerancije na ovom kvir festivalu? Pa Bosna i Hercegovina je pala na testu tolerancije jako davno, dakle, samo poslije utvrđivanje katastrofalno loše ocjene. Na ovom kvir festivalu dogodila se, dakle, potpuno nevjerovatna situacija da smo imali kordone policije, demonstracije, sukobe i svašta nešto oko događaja koji je po svim svojim parametrima bio legalan i legitiman. Dakle, niti na jedan način nije kršio važeće mhm. zakone Bosne i Hercegovine. I tu nije više samo u pitanju tolerancija ili netolerancija, nego i u pitanju, kako bih rekao, e, pravni sistem. Dakle, legalističko stanje stvari. Po ustavu ovo je sekularna zemlja, po ustavu seksualne manjine imaju kao ostale manjine ista prava u društvu i ne znam šta više o tome onda možemo razgovarati. Onog trenutka kada se ne krši zakon, mi to možemo prihvatati, učestovati, ili mhm. ne učestovati, ali e, na bilo koji način nasilno pokušavati nekoga zaustaviti u korištenju svojih prava, to je katastrofa. E, Gospodin Đurković, e, ova slika koju smo vidjeli u ovom prilogu, to je ova situacija koja se desila oko kvir festivala, pokazuje veoma izraženu homofobiju u bosansko-hercegovačkom društvu. Pa ta homofobija je nešto što već, mislim to je nešto što, viđamo već jako dugo. Međutim, ovo je, totalni prelazak jedne granice, mhm. jer to nije komunikacija koja je bazirana na pitanju, na, na razmišljanju, nego jednostavno je bazirana na ja imam svoj stav, ja ne želim pričati o tome. To nije komunikacija. To je i komunikacija, ali to je komunikacija na koju smo već navikli i to je veoma dobro. Naše društvo toleriše. Naše društvo veoma dobro toleriše nasilje a bilo koju konstruktivnost apsolutno ovaj, želi da makne. Tako da ja mislim da u našem društvu, kad barem mi kao udruženje postojimo, ovaj je najhomofobičniji ispad mhm. koji se desio u posljednjih šest godina. Mhm. E, e, u, u, najavi, priloga, u najavi e, emisije rekao sam da je u biti otvaranje kvir festivala, dakle kvir festival je bio i zatvoren čim ste ga najavili u biti. E, naišao je na oštru reakciju i medija, evo čuli smo u prilogu i određenih političara, o tom ćemo tijekom emisije. Festival je najavljen, e, krenuje, mi smo krenuli sa najavama davno, znači govorimo o februaru, martu, aprilu. Ono što se desilo sredinom augusta je da smo mi e, stavili billboarde jer festival se treba desiti tokom septembra. Tako da sama najava se dešavala dosta, dosta ranije, ali osuda ili na neki način potkazivanje tog cijelog nekog perioda se dešava od sredine augusta pa nadalje. Festival je zvanično i formalno otvoren. On formalno i zvanično nije zatvoren. Znači, festival u stvari ostaje otvoren do, do daljnjeg. Mi smo naredni dan organizovali preskonferenciju. Tokom te preskonferencije je rečeno da će se neke aktivnosti smanjiti, ukloniti i da će biti zatvorenog tipa jer ovo više nije festival umjetnosti i kulture jer je napadnut kao takav i dok se ti uslovi ne obezbijede dostojim svakog ljudskog bića, taj festival, na taj način ne može... se, naravno. E, gospodine e, Imamoviću, e, kratko, vrlo kratko, je li Bosna i Hercegovina položila test tolerancije po pitanju ovoga? Samo kratko. Da vam postavim sljedeće pitanje ja, ja imam svoj odgovor, pošto ste dali priliku ovaj, i, i mojim prijethodnicima da... da ovaj, Jesu, ja ću vam priliku na sljedećem pitanju, sada vas pitan kratko samo. Da li smo položili test tolerancije? Pa zavisno, zavisno s kojeg ugla, s kojeg gledate. Znači, ovaj, treba, se, treba, treba se pitati, dakle, u ovome svemu, da li su svi oni koji su učestvovali u ovome, i oni i organizatori, a i oni koji su e, e, reagovali na, na ono što je organizator uradio, da li su položili ispit tolerancije? Mm -hmm. Pitam vas da li smo položili e, test tolerancije na pitanju ljudskih prava? Kažem, gledajući uopćeno, gledajući sve nas u, koji smo, koji smo ovaj, bili i vinovnici i učesnici tih događaja, ovaj, to je relativna stvar. Mhm. magazin SAF vaš je na naslovnici od 22. kolovo za ove 2008. godine. Stojalo je natpis, je je naslovnica, opasno poigravanje sa vjerskim osjećajima Bošnjaka, festival homoseksualnosti u časnom Ramazanu. E, e, sad bi ja nešto da kažem prije nego što dam odgovor na, pošto sam ja ovdje ovaj, u manjini, pa ću Nisam, morati, morat, morat ću ovaj, imati malo više vremena, jer pazite, im u manjini s ove strane što, što, što svi, eh, ovaj, sugovornici imaju jedan stav, ja imam drugi stav mišljenja. sa strane. Ovaj, govorim Naravno, mi vas nećemo zakinuti po tom e, pitanju. sama, organizacija i samo organizovanje ovog festivala ovaj, i, i slika koja je poslana putem medija je jedan smišljeni scenarij kojim se želeo, želeo promovirati homoseksualizam u društvu kojega hvala Bogu još uvijek u velikom broju ne prihvata i smatra ga stranim i neprihvatljivim. E, Dobre, zašto mislite, interesantno je, interesantno je u svem ovome da su mediji E, e, e, uloga medija u svemu ovome. Mediji su, znači, po pokozna koji put imputirajući bošnjacima vahabizam, radikalizam, talibanizam i ne samo bošnjacima, nego njihovim političkim predstavnicima, vjerskim predstavnicima, po pokozna koji put su pokazali svoje antiislamsko lice. Hoće reći da se opet krivi mediji? pustite me da, završi završim misao do kraja. Niste prekidali ni moje, ovaj, prethodnike. Nije bilo potrebno. Ovaj, E, pokazali su svoje, a ja ću navesti konkretne argumente za to. Mhm. Dakle, mediji, a i ovaj mediji, federalna televizija, je tog dana kao servis građana pao na ispitu. Dakle, e, prvo, zato što se svrstao apsolutno na jednu stranu. Svi vaši prilozi, o, o, samom, e, samom samim događajima na, na, za, za vrijeme i prije kvir e, festivala bili su jednostrani. Dali ste prostora samo onima koji su e, promovirali, koji su stali na stranu, koji su stali na stranu ovaj kvir festivala. druga stvar, dali ste prostora nekim novinarima i pojedincima da šire govor mržnje putem, putem vašeg... Ovaj, putem vašeg ovaj, Kad smo već kod govora mržnje, zar ono nije bilo govor mržnje što smo vidjeli na, na, ispred festivala? Na ja, govorim, ja govorim onome što je SAF uradio. Mene ne interesuje ono što je neko tamo uradio. Ja govorim, vi ste mene pitali kao urednika Safa, ja odgovaram kao urednik Safa i kao islamski teolog. E, e, dakle, jednostranost koja se ogledala i u tome da je medij, ovaj medij, federalna televizija ustupila prostor pojedincima koji su šili govor mržnje poput razularene vjerske bande. Dobro, gospodine, gospodine Imamrović, ja ću stati, ja ću stati ovdje u obranu uh, kuće u kojoj radim. Mi smo o ovome pa, izvještavali onako kako je... imam pravo da Naravno da imate. U prilozima koji su, koje ste napravili i sami organizatori kvir festivala bi vam pozavidjeli na jednostranosti. A što smo, trebali, što smo trebali napraviti e, nakon ovih razgovarali sa drugom stranom. Imali ste vidjeli ste ga i u prilogu. U prilozima se nigdje ne spominju fašističke poruke koje su, ovaj, se mogle pročitati na, na ovaj, zvaničnom forumu Kvir festivala. Ubijemo, da, treba sve vjernike poubijati, da ih treba razapijeti na križ i tako dalje i tako dalje. To se ne spominje. Ne spominje se također da ovaj, je bio zabranjen pristup novinarima Safa Javaza Kakva je to diskriminacija? Jel sam ja došao tu da nekoga ubijem? sam ja, zašto se meni kao novinaru ili nekome od mojih novinara zabranjuje pristup tom festivalu kao novinaru? Dakle, ja ako se dakle- ne varam na festival su mogli ući, ako se ne varam samo e, određene osobe koje su e, Zatim, dobile ne govori se, ne govori se također, da, da ćemo gospođi poslije prostor, nek odgovori na, na, na, ove moje informacije. Dobro, dakle, zabranjeno je Zabranjeno je također ovaj, e, e, drugim ljudima da, da, da, uđu, da uđu u, u na, Dobro, gospodine Imanoviću, niste sami ovdje u studiju. E, do, dobit ćete tijekom emisije i dobili ste do sada dovoljno vremena. Niste, niste mi odgovorili čemu ovakva naslovnica na, na u vašem magazinu krajem osmog mjeseca. Pa ovaj, e, e, gospodin je na početku kazao, ovo je sekularna država, demokratska država, ima svak pravo da kaže svoje mišljenje. Naravno, ja nisam, i, Mi svojom naslovnicom nismo pozvali nekoga u nasilje. Mi imamo pravo, dakle, jedno od temeljnih prava u sekularnoj državi, vjersko pravo. Ja imam pravo na svoj vjerski stav. Imam pravo da kažem da je to nastranost. Imam pravo da kažem da je to bolest. imam pravo da kažem da je to provokacija. Sve dok ja ne ugrožavam drugog fizički, sve dok ne pozivam ljude da ga, da ga ugroze fizički, to je moje pravo u ovoj demokratskoj državi. za to pravo za bolest. A, naravno da imate pravo imamo na pravo i, na svoj stav. Imamo pravo zato što se... da taj stav izrazite kroz medije. Gospodine ta bolest je do 1982. na listi ovaj, Svjetske zdravstvene organizacije tretirana kao bolest. I skinuta je liste, kao li kao plod dugogodišnjih istraživanja mhm. ili kao pritisak. Pod pritiskom, znači skinuto je pod pritiskom. Kako nešto što je bilo bolest do 82. može prestati biti bolest? Dobro. Evo, idemo na vas, gospodine e, Arnaut. E, zaključili smo ovaj dio e, razgovora. Naime, stigle su pred samo otvaranje festivala brojne reakcije, odnosno stavovi određenih političara vaših i kolega. Tako, recimo, gospodin Bakir Izetbegović, šef parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe, ovo naglašavam, zato što ćemo poslije ovoga se ovaj, okrenuti ka tome. U jednoj televizijskoj emisiji je kazao da kao vjernik na homoseksualnost gleda kao i što sam Bog gleda na to. Znamo da Islam jeli na to gleda kao veliki grijeh. To je seksualna, seksualna dezorijentacija. Ne treba davati mnogo prostora da se ta stvar popularizira. A homoseksualnost gleda kao seksualnu izopačenost. Ovo je bila provokacija u vrijeme Ramazana, dakle održavanje kvir festivala imaju i oni neka svoja ljudska prava. Semiha Borovac, gradonačelnica e, Sarajeva, ako je cilj ovog festivala da se u Ramazanu prkosi, to nije dobro. Ako nije tako, ipak se trebalo voditi računa da se festival odgodi jer se zna kada počinje Ramazan. Gospodin Belkić e, isto također E, dovodi u pitanje e, festival zbog Ramazana. Gospodin Amir Zukić, generalni tajnik SDA, ti ljudi su bolesni i treba im medicinska pomoć. Nije prikladno što se to održava u mjesecu Ramazanu. I gospođa Amila Alikadić-Husović, zastupnica u parlamentu Federacije BiH, isto slično mišljenje ima. Dakle, što tiče Ramazana, kako komentirate ove izjave vaših kolega? Prije svega, interesantno mi je da gospodin Mamović osjeća nelagod što se, kako kaže, e, nalazi u manjini, jer upravo se o tome ovdje radi, o zaštiti prava manjine i možda je dobro da neko osjeti, barem nakratko, uh, kakav je to osjećaj. Evropska uh, Europska konvencija i sve inače konvencije o ljudskim pravima se upravo tiču prava manjine, jer uh, prava većine uglavnom i nisu ugrožena. I protokol 12 Europske konvencije i Bosna i Hercegovina među prvi pet država koja je ratifikovala taj protokol mhm. obavezuje nas da nećemo dozvoliti bilo kakvu diskriminaciju po bilo kojoj osnovi. Gospodin Arnaut, smiju li naši političari biti protiv e, homoseksualnosti i govoriti da je to bolest kada imamo zapad, je li taj kojim težimo, a poznato je da je u nekim državama čak dozvoljeni istospolni brakovi? Da, e, upravo, upravo sam se na to htio nadovezati. Znači, ovo su, ovo su vrlo ozbiljne stvari, ovo su evropske konvencije, ovo su standardi koje kojima barem deklarativno stremimo i svi političari ukoliko se pozivaju jeli, na primjenu tih evropskih standarda i evropskih konvencija kada je u pitanju e, akutna diskriminacija u Republici Srpskoj protiv svega što je nesrpsko, u suštini ne mogu, ne mogu se, nemaju ni, moralno ni političko pravo da se na to pozivaju ukoliko onda stavljaju tačku nakon vjerska diskriminacija. Mhm. protokol 12 koji sam upravo pomenuo uključuje diskriminaciju po bilo kojem osnovu. što se tiče, imaju li oni pravo imati neko svoje mišljenje, mislim da se oko toga svi slažemo da svako ima pravo imati svoje mišljenje. Političari imaju veću odgovornost kada javno istupaju i na glasačima i na narodi inače da prepozna njihovu hipokriziju. Što se tiče jel, konstatacija da je nešto bolest, mislim medicina napreduje to što je nešto do 75. a ne 82. je bilo na svjetskoj listi psihičkih bolesti, samo govori o napredovanju medicine, ni o čem drugom. A sada što se... A pazite, druga stvar isto što se tiče tako tih nekih kvalifikacija, imali smo isto tako izjave u ne tako davnom periodu od e, strane, već znamo koga, koji je govorio jeli, da, da su Srbi genetski napredni narod u odnosu na bošnjake i tako dalje. E, znači ulaz, <laughs> pa ne, to je vrlo Nije, <clears throat> slično jeste, ali e, što se toga tiče nije to tema naše današnje emisije. Što se tiče... Ali je problem, je problem ovdje e, pod kojim okolnostima se dogodilo povlačenje homoseksualizma sa liste, sa liste bolesti. Nakon, to, to je stvarno bio plod dugogodišnjih istraživanja ili su homoseksualci protestirali pa je skinuti. Dobro bilo da, da nam kaže Titu... Ovdje bi ovaj. za šizofreničari protestirati da im se skine SCH sa liste bolesti, ali to niko normalan uradić neće. neće Jeste, ali ovi su, ovi su lobi jaki, iznudili su, iznudili su da, da, se, da se ta, da se ta bolest skine sa, sa liste. A mislim, vidjeli smo ah, kako je jak homoseksualni lobi pogotovo u Bosni i Hercegovini. nisam, ne, ne, ja se ne osjećam, hvala Bogu, u ovoj državi ne osjećam se u manjini ovaj, nego rekao sam da možda ću imati manje vremena, na to sam mislio i zato da mi se da više vremena da, da, da govorim. Nećete nisam, nisam završio svoju misao. Dakle, e, jednostranost medija. E, e, vi ste također od općenarodnog protesta mi znamo da je kompletna javnost Bosne i Hercegovine, zvanična javnost, političari u RS-u i u federaciji da su osudili ovaj, promovisanje homoseksualizma u Bosni i Hercegovini a, a, e, gospodin Imamović i drugi su ovaj, napravili od toga e, demonstriranje ili ovaj protest e, nekakvih vehabija. Sami ste vi, gospodine, u prvom vašem izvještavanju kazali da su vaše kolegu Peđu Pojevića prebili uredno, uredno obrijani mladići. Da bi ti mladići dobili bradu samo dan poslije toga. Ja ne znam, ja ne mogu trčati redigovati sve svoje izjave. Znam, ali dakle, morate se dogovoriti sa sobom, sa šta ćete kazati u javnosti. Dobro, pa vi vjerojatno znate tko vas je napao, znamo vidjeli smo i određene vehabijske skupine koje su se nalazile e, gospodine da koristite taj termin. Vi govorite ovdje o ljudskim pravima, koristite termin, niko danas na, Dunjaluku, na svijetu se ne smatra vehabijom. Vi koristite taj termin. Vi time vrijeđate te ljude. Dobro, Govorite dakle, o ljudskim pravima, govorite o diskriminaciji. Nećete naći čovjeka danas koji za sebe kaže da je vehabija. I Naravno, i oni imaju pravo da vjeruju kako oni Nakon što je islamska zajednica se oglasila u Bosni i Hercegovini i kazala da nema nikakvih vabije u Bosni i Hercegovini, da su to ljudi koji slijede druga pravna mišljenja, druge mezeve I treba to da poštujete. A ne da ustrajavate u tome također ljudi koji se zalažu za ljudska prava. Dobro, nije, gospodine Imamoviću nije tema. Isto tako, borite se protiv ljudskih prava meni i sličnih ljudi. Ja kad iziđem na ulicu, Zbog onoga što ste vi predstavili u javnosti, ljudi mene identificiraju sa kriminalcima. Zašto? Zato što ste od brade, od hijjaba, od, ne znam, kraćih nogavica. Dobro. Napravili ste kriminalce. Uključujemo, dobro, okej, ajmo se zaustaviti ovdje. Ovo je emisija, odgovorite ljudima, gospodin Imamović, molim vas kratko. Koji su samo zbog toga, dakle, zbog potpune političke konstrukcije izručeni u Guantanamo. Da, sad, ovo nije tema naše emisije. E, uključujemo naše gledatelje da čujemo ova emisija ipak odgovoriti ljudima, da čuju e, kakva pitanja imaju naši gledatelji. Uključujemo e, gledatelja iz Maglaja. Dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan. Poštovanje, izvolite u programu, se slušamo pitanje. Stalno govorimo o toleranciji. Ne treba biti tolerantan prema negativnim pojavama. Mhm. Opačenost bilo koje vrste treba osuditi, spješiti, a ne propagirati. Imate li pitanje za neke naše goste? Narod kaže čega se pametan stidi, time se budala ponosi. Umjesto da se stide svoga pitanje. oni se time vale, propagiraju svoju perverziju. Imate li pitanje? I pitanje šta hoće da postignu ovi homoseksualci time da propagiraju širenje side i širenje izopačenosti. Dobro. Hvala vam puno na pozivu. Svetlana? Ne znam, meni se ovdje nakupilo jako puno stvari. Znači, ne znam na što prvo da... da Ajmo prvo našim gledateljima i mi se odgovorite ljudima. Po pitanju se ide, znači šta se promoviše? Naš festival nije uopšte promocija homoseksualnosti, homoseksualizam nije ispravan termin. Znači govorimo o kulturi umjetnosti, pravu na kulturu, pravo na umjetnost, pravo na na hiljadu jednu stvar. Znači, funkcionišemo kao pravno registrovano udruženje, radimo u sklopu sa zakonima. Ako je to ljudima problem, ja onda molim referendum, nek se zakoni promijene. Mhm. Jer mi apsolutno nijednom načinu, ni na jedan način nismo kršili zakon. Po pitanju HIV AIDS-a, to nije odgovor koji ja mogu staviti u jednu rečenicu. Znači, postoje stvari koje spoznate ljudima. HIV AIDS se prenosi preko zaražene krvi, znači imate seksualni odnos ili transfuziju ili bilo šta. Dobro, evo, vjerojatno vi želite misle na to kako se najčešće AIDS povezuje sa homoseksualcima. Povezuje se zato što, kažem, ne mogu staviti jednu rečenicu. Znači, ljudi koji žele da znaju i žele da se informišu će pronaći način, osim ove emisije, da to nešto saznaju. Znači, govorimo o, predrasudama koje postoje, govorimo o samim začecima 80-ih godina. AIDS se zvao GRID, znači bio je Gay Related Immunodeficiency, mhm. sad se zove HIV. I to je nešto što, e, čemu govorimo ne u smislu rizične skupine, nego rizičnog ponašanja. Svaka osoba koja ima seksualni odnos sa osobom koja je nije... također, da, da, to ste u pravu. E, još kratko samo što ste htjeli e, dodati na ovu prethodnu raspravu. Pa meni, na, ja imam to jedno šest stvari. Znači, jednu stvar koju je gospodin Mamović rekao je vama, u smislu federalne televizije, niste razgovarali sa drugom stranom. Vaši članci koji su izašli, vi niste nikad razgovarali s drugom stranom, druga strana znači mi. A niste nas nikad pitali. Mi smo državni niti smo, e, servis svih građana. Mi smo, nema to veze. privatni mediji. Ja to pa, razumijem. Ja samo govorim da ako vama smeta kad se ne razgovara sa drugom stranom, ja ne jednačim. Ja samo govorim o profesionalnosti. Ako vam je bitno da pišete nešto gdje kontaktirate drugu stranu, vi to u ovom slučaju niste uradili. Dobro, gospodine. Ne, znam, nego govorite o svom stavu. Vi pišete o svom stavu. Gospodin gospodin. Vi pišete o svom stavu. Što je Bog zabranio i što sve religije zabranjuju. Ne možemo Ivanoviću, gospodin Žurkovićom nije upadalo u riječ, stoga vas molim, budimo parlamentarni, dopustimo da završi. I ovo što mi je ostalo u stvari, to sam i zapisala, mene ne interesuje šta, to tamo neko radi. Govor mržnje koji se koristi je upravo vezan s tim šta to neko tamo radi. Mhm. Kad koristite govor mržnje, vi ga ne radite, vi nećete napraviti to nasilje, ali vi ste svjesni da će se neko upaliti kao lampica i nekoga napraviti. Tako da je veoma bitno šta to neko tamo radi pod uticajem ovog ili onog. To je nešto što je jasno definisano, navedeno. Znamo na osnovu iskustva rata, znamo koliko su mediji drugi ljudi i svi ljudi koji su bili uključeni u to, koliko je to bilo bitno. Tako da ne možete vi reći, mene ne interesuje šta to tamo neko radi, a čitaju moje novine i ima utjecaj na njih i na kraju krajeva sve ono što je napisano tamo se sprovodi u dijelu tog dana 24. ispred akademije. Dobro, idemo. Gospodine Imanović, ono molim vas, ja sam ovdje e, voditelj emisije i molim da me s toga poštujete. Uključujemo e, gledatelje pa ćemo vam dati riječ. Uključujemo Zavidoviće, lijep pozdrav, da li se čujemo? Da, čujemo. se. Ja pitanje isto za gospođu Svjetlan. Zašto mene interesuje, zašto u, Sarajevo, a ne u Banja Luci, i zašto za Ramazan, jer to mene kao vjernika vrijeđa i svu moju porodicu i familiju i prijatelje. Dobro, hvala vam puno. Evo, to je da, konkretno ja Imam pitanje za njega, zašto Banja Lucija na Sarajevu? Znači, udruženje je rekstrovano na nivou Bosne i Hercegovine. Mi živimo u Sarajevu, ja jesam iz Sarajeva, premda mi se konstantno postavlja pitanje odakle sam, jer se zovem Svetlana Đurković. Tako da me to totalno počinje nervirati. Napravljeno u Sarajevu u formi registro, mislim, mi smo krenuli da radimo na festivalu prije više od godinu dana. Kad radite na nečemu, treba vam godina dana odlučeno da bude u septembru, jer bi otprilike tato bilo napravljeno. E, ok, Svetlana, dovodi se jeli, e, u vezu e, kao osude većine građana, političara i određenih ljudi održanje festivala u vrijeme mjeseca Ramazana. Ja to razumijem. Znači, mi, mi imamo problem. Znači imamo Ramazan, imamo državu koja sebe u tom momentu više propagira kao vjersku. Znači u sva dužno poštovanje ova država je potpisala određene dokumente, ne tih knjiga, nego je potpisala konvencije. Potpisala je, znači mi, smo obavezni toga da se pridržavamo. Ja znam da je ovo izazvalo ogromnu polemiku, ali onom momentu kad nas nazivaju šljamom, poremećenim, inferiornim, komuniciraju s nama preko medija, Znači, niko nas apsolutno nije pitao, niti nam rekao, znate, pada Ramazan. Mhm. U momentu kad mi to saznajemo i shvatamo tu činjenicu prije nego što izlazi članak u SAF-u, mi se počnemo hvatati za glavu. Znači, ljudi kojima smo se prijavljivali, znamo da će se nešto desiti, ali u principu otvoreni smo za komunikaciju. Ova emisija je prekasno došla. Mhm. Razumijete, znači da su bile Ali naravno može poboljšati neke stvari koje su pred nama u, vremenu znači, koji slijedi. Znači nije planirano, nije namjerno urađeno, nije provokacija, nije nam uopšte to bilo namjera. Nama otežava, otežava naš rad kad se te stvari uvezuju, uključujući izbore koji se desuju. Mhm. Međutim, ono što se desilo je da imamo problem koji nije riješen, neće biti riješen i, i riješen je na neki način na veoma negativan način. Dobro, evo uključujemo Davora, gospodina iz Sarajeva. Lijep pozdrav, u programu ste, imamo veliko interesovanje gledatelja, što ga ćemo ih pokušati što veći broj uključiti u emisiju. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. E, Pitanje. Ja da nazovem Selam, gospodine Imanović, i da pozdravim Svetlanu. I samo ovo da pitam, e, Svetlanu, e, ko je financirao ovaj dvije festival, a gospodine Imanović da kaže, pošto manjini tamo, da bude direktan i malo kraće da se izlaže, pošto je sam, nema ga ko braniti, i da ne, i da ne prekida druge, nego da on sam brani pravi stav. Dobro. Hvala vam puno na javljanju, ostanite i dalje uz naš program. Evo, gospodine Imamović, izvolite. E, ovo što kažete da nije bila provokacija, jeste ovo je bila smišljena provokacija, jer mi smo na početku Ramazana vas upozorili da će to izazvati ogromne reakcije. Vi ste toga bili svjesni. Vi ste svjesni da u Sarajevu ljudi, dakle, Ramazan neka, neka zakon nisu sve te knjige, ali narod u Bosni i Hercegovini poštuje sve te knjige. Mhm. Gospodin Mamoću, kratko, da li, bi vam, da bi vam smetao, recimo, kvir festival da je održan uh, da, eh, Smetao bi bi da je održan u bilo kojem mjesecu. Mm Pa zašto onda potentiramo toliko mjesec Ramazana? Homoseksualizam su osudili i Srbija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina. Evo, kvir dakle, u Zagrebu održava se bez nikakvih problema. Održava se, ali kako se održavao prve godine? Kako se održavao A dobro, ne možemo gledati unatrag, unatrag nekoliko godina. Jesu vas i u Zagrebu Vehabi udarale? Kažete Banja Luka i Sarajevo. Zašto niste u Banja Luci? Zato što su vam kazali da, ne možete održati tamo <clears throat> festival. Zato što, je, zato što je Milanko Mihajlica kazao da samo neka dođu ovdje. Znači ljudi imaju svoj čvrsti stav. Ovo je, ovo je država u kojoj jesu... taj čvrsti stav imali kad su dizali džamije u zrak, znate, ovaj, nije se taj njihov čvrsti govorim, stav omečno na ljudima uopće, Govorimo o ljudima uopće na ovim prostorima. Dobro, evo, malo smo zapostavili gospodina Arnauta, vi ste htjeli nešto reći, digli ste ruku. Izgleda ja najmanje vremena dobiti na kraju. <laughs> Ovaj, <laughs> nećete, imamo još do kraja emisije dovoljno. i za vas? Pazite, eh, nabrali ste Srbiju i Hrvatsku. Nije, nije ga osudila Evropska unija. Da, to je upravo, jadni da. Mi, jadni mi ukoliko su nam Hrvatska, a pogotovo Srbija primjeri kojima se trebamo voditi, a pogotovo tek Banja Luka, i ako se trebamo voditi po aršinima, samo da završim, evo, samo stalno upadate, ovaj, I ako se trebamo voditi po istim aršinima kao Banja Luka, gdje je dizajn, odnosno građenje ponovno džamija veliki problem, zašto je to u lice bacati, jel nek muslimani prakticiraju svoju vjeru po svojim kućama, ali nemojte mi ovih objekata koje nas vrijeđaju. Mislim, to je ta priča u Banja Luci i mene nimalo ne čudi što nije u Banja Luci. Druga stvar, pitanje zašto Banja Luka, a ne Sarajevo. Zašto je olimpijada bila u Sarajevu, zašto je Sarajevo prepoznatilo širom svijeta i zašto je upravo... tako Dobro, gospodine Maut, Evropska konvencija Vijeća Europe, utorak 30. rujna. tu sam spomenuo gospodina Bakira Zadbegovića maločas, jer je on jeli predsjedatelj izaslanstva Bosne i Hercegovine pri tom istom vijeću. E, Europska Evropska konvencija, odnosno amandman na rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o stanju Bosne i Hercegovini, dva od pet zaključaka Vijeća Europe osudili su ovo nasilje na Kvir festivalu. Ja, apsolutno. I pazite, e, svi ti bošnjački političari, mislim, e, bošnjački i hrvatski političari, u suštini svi, ja, stvarno moram reći, znači svi političari koji žele neku demokratiju u ovoj državi, su pozdravili dijelove rezolucije Vijeća Europe koji govore o ukidanju entitetskog glasanja, o ukidanju jeli, odredbi koje zabranjuju Bošnjaku i Srebrenice da bude izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ja sam pravni zastupnik jednog takvog čovjeka pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu nažalost, nije, se niko osvrnuo na te, međutim, dobro je barem što nije bilo osude tih dijelova. U svakom slučaju, ukoliko želite Europsku konvenciju, onda morate prihvatiti sve njene dijelove. Ukoliko želite ove dijelove oko ukidanja entitetskog glasanja, oko ove diskriminatorne e, odredbe da neko ne može biti biran u predsjedništvu, onda morate samo kratko, Izvolite. Da kažem, dakle, e, kao što se u Bosni i Hercegovini i u Europi zalažu za prava homoseksualne manjine i, ili kvir populacije, kako je nazivate, e, zašto, se po istom tom principu ne pozove na zaštitu ovaj, e, prava jedne druge populacije, koje ovi borci za ljudska prava u Bosni i Hercegovini E, već godinama diskriminiraju, nazivaju ih teroristima, pripisuju im najgore oblike kriminala i mhm. e, kriminalnog djelovanja. Zašto se ti borci za, ljudska prava ne podignu i ne kažu e, ovaj, da su ti ljudi obespravljeni, da ti ljudi samo zbog toga što drugačije izgledaju. Da li se nam za jedno dakle, samo što drugačije misle, što su vjernici, što prakticiraju vjeru, njima se ne da da kažu svoj stav. Ovdje se e, navodno je ugrožena neka manjinska populacija, kvir populacija. Ugroženi su građani Sarajeva, su, ugrožena je većina vjernika ovdje. Ugrožene, znači ovdje se nije slušao glas vjernika. Vjernici su ugroženi. Dobro, od, strane govori se o, presiji većine nad manjinom. Pa ja ne znam, mislim, je li se ovo odnosilo na mene, ja sam... Pa ja sam radio, ja sam radio u danima kada smo, recimo, kao jedini printani mediji u Bosni i Hercegovini, pisali protiv izručenja alžirske grupe američkim vlastima jer smo smatrali da je to protuustavno, protupravno i da su time ugrožena elementarna ljudska prava. Ljudi su naime bez optužnice i pokupljeni su ulice i odvedeni u koncentraciju. Ali ste u drugim tekstovima e, ljudima predstavljali da su to teroristi, znači da su ja. u svojim drugim tekstovima ljudi s kojima radiš dobro, Alžinska skupina i prava... pravili su ekstreme, pravili su ljude opasne po nacionalni sugurnost, pa vidimo jučer šta se dogodilo. Čovjek nije ni sud, ni sud ni donio odluku, nego je vratio postupak u niže sudske instance. Dobro, ovo ćemo zaključiti ovako da možemo reći da u biti u Bosni i Hercegovini imamo generalno problem sa pravima manjina, skupine. skupina. Moja to, to Ja se izvinjam, Vedrana Seksana je napravila, ja sam je također tad bi urednik, tekst o kako se ljudi na ulici odnose prema ženama koji su pod hijabom. Kupila je hijab i tri dana hodala tako. Mhm. E, količina ružnih riječi koje je također čula iza svojih leđa i dobacivanja i koje je napisala i objavila bila je strašna, ali kako bih rekao, e, nisu, gospodin Arnaut je već to jednom, u jednom intervju kazao, nisu ljudska prava švedski sto pa se vi poslužite. Ovo malo ne damo homoseksualcima prava, a tražimo prava za ljude koji drugačije izgledaju, ne znam, zbog brade, dužine pantrona ili načina koji se mole Bogu. Ne može ili, ili dakle, ako jedna grupa hoće za sebe prava, mora se automatski primjenjivati prava, Naravno, ako se... vi o tome samo pričate. Dakle, vi ste od svega ovoga što se događalo napravili da su to uradile vehabije. Znači, vi ste ponovo vehabije žigosali. Vi ste od tih ljudi napravili babaroge. Znači i ovaj medij i drugi mediji, pa, pa, u, u, u, mediju u kojem vi radite, pa pročitajte koliki je govor mržnje izrečen, pa su to razularene vjerske bande, da su to bradate spodobe, da su to ovi, da su to oni. Vehabije i huligani, ko su huligani? Huligani su građani Sarajeva. Dobro, gospodin Imamović, ok, smirimo malo, smirimo malo e, tenzije, smirimo malo, ok, ok. E, uključujemo našeg e, gledatelja, ako se ne varam, ja se ispričavam što ste čekali dugo. Evo, otišao je gledatelj sa linije, e, nije mogao e, dovoljno čekati. Gospodin Radnaut, što je država do sada učinila po pravu e, homoseksualaca, odnosno osoba te orijentacije koje su jeli manjina i što bi trebala učiniti da bi se stvari jeli promijenile? Pazite, <laughs> država je učinila jako puno samim usvajanjem protokola 12, međutim to mora pratiti implementacija toga. U evropskim državama je ovo puno bolje riješeno jer protokol 12 i Evropska konvencija su samo u suštini e, pokazatelji u kom pravcu treba ići. Međutim, e, naš pravni sistem jako zaostaje za tim evropskim standardima. Mi u svakom slučaju nam je neophodni su nam zakoni protiv, e, koji, sankcionišu, konkretno koji sankcionišu govor mržnje, koji sankcionišu krivična djela koja, su rezultat mržnje i iz kojih proističu puno šire sankcije. I mislim da, je ovo, da sve ova događanja će jednostavno dati jedan pozitivan doprinos da se država malo zamisli nad ovim obavezama koje smo mi potpisali i da ljudi koji o tim obavezama su do sada jako puno govorili razmisle da li ih stvarno žele u potpunosti jer je mhm. to jedini način da ih imate ili ih ne žele. Dobro, ok. E, uključujemo e, našeg gledatelja, e, to je gledateljicu. Gospođa Mira iz Lukavice, lijep pozdrav, izvolite, u programu ste. Dobro večer, izvolite. Vrlo kratko da ne oduzimam vrijeme. Mislim, svi znamo šta je homoseksualnost i ne bi sad o tome zaista držalo neke ovdje dugi govore. Već hoću samo da kažem da da li su njima zabranili da idu u škole, da ne znam, izlaze uveče i tako dalje, nisu. Ali stvarno su napadni za ovim održavanjem festivala, zamislite kad bi mi ovako, evo nazovimo, normalni počeli... Pitanje konkretno, pitanje. Pa ništa, evo samo sam to da... Ok, dakle komentar, e, hvala vam puno. Gospodine Nauce, vezano za ovu malo čas priču, e, policija je naime e, ove događaje koji su bili okarakterizirali kao ovaj, nasilje, dakle ne kao kazneno dijelo kao što stoji u zakonu. To komentirate? Pa I remećenje javnog vjeda i mira. Samo se moram još na nešto osvrnuti. Kratko, pri Ne, radi se samo o vehabijanima, ne radi se samo o huliganima, mislim Eh, osuda ovog festivala je došla iz svih sfera društva i eh, mislim neke najfaštodnije izjave smo čuli od Rajka Vasića, na primjer. Ali eh, da, se, vratim, samo onda na vaše pitanje. Nije samo, ali što sam i reakcija političara i... Vaše pitanje je bilo da je... Dakle, policija ovo karakterizira kao remoćenje javnog reda i mira i nasilje, a u biti nije kao što je u zakonu stoji da se to treba okarakterizirati kao diskriminacija spolne manjine. To je, upravo produkt činjenice da mi u Bosni i Hercegovini, odnosno da, ljudi koji bi se trebali baviti ovim pitanjem jednostavno nemaju dovoljno iskustva oko ovoga. Jednostavno ne, neki od njih uopšte nisu ni pročitali Europsku konvenciju, nisu pročitali zakone o pravima spolova i tako dalje, znači koji, bi morali te zakone primjenjivati. Očito je da se nije radilo samo o remećenju javnog reda i mira i koliko sam ja shvatio ovaj, Istraga se vrši, međutim to je nešto što e, policija mora e, puno više e, važnosti dati ovom pitanju i shvatiti kontekst u kojem se desio i koji su sve zakoni ovdje povrijeđeni. Mhm. Dobro, imamo naime... Nije narušen javni red i mir održavanjem festivala u, u Sarajevu u mjesecu Ramazanu. Nije narušen. Policija je to tako okarakterizirala. Narušen je javni red i mir time. Izazvani su ljudi namjerno i svjesno. Dakle, namjerno izazvana reakcija ljudi i traženo je zato što e, organizator festivala je znao da će naići na ovakvu reakciju. I pored toga je ustrajao u tome. Mogli ste radi mira u ovome gradu. Mogli ste to, mogli ste to ovaj, raditi negdje na tajnom mjestu, a ne na ovaj način. Dakle, to je jedna smišljena provokacija. Dobro. E, Emire, vas nisu dugo čuli. Gospodin Imanović, molim vas. Kako vi e, komentirate da je policija ovo karakterizirala kao remećenje javnog reda i mira? Pa, policija je ovaj, bila zapravo potpuno nesredna za ovakvu vrstu događaja. Dakle, moglo mhm. se pretpostaviti da će doći do nekih, ajmo reći, barem protesta ljudi koji se ne slažu sa održavanjem kvir festivala u Sarajevu. Zaista se vidjelo tamo ispred akademije da policija apsolutno nije pripremljena za, bilo kakvu mogućnost, osim da je to tako stoji sve te zgrade. Sve poslije, mislim, više onako posljedica potpune nespravnosti i manjka političke volje zapravo da se konkretno tretira cijeli problem koji nam se dogodio. Da je e, bilo političke volje, bilo bi drugačije reakcije e, policije. da li se e, mjesecima dana može nekako gledati, pod znake navodnika stavljam kao dimna zavijesa iza čega se kriju ove brojne reakcije, odnosno kakva bi situacija bila recimo da se za vrijeme nekog drugog vjerskog praznika, recimo Božića ili pravoslavnog ili katoličkog, održao kvir festival? Pazite, u, po ustavu Bosne i Hercegovine kvir festival održani u septembru, rujnu. Dakle, Mjesec Ramazana sveti mjesec muslimana, praznici koje ste nabrojali su praznici nekih drugih konfesija i tako dalje. Po zakonu, festival je održan onda kad su organizatori odlučili da ga održe, kao što je i mjesec znao biti u državnom mjesecu Ramazana i jazz fest i tako dalje i tako dalje. Dobro. za evo moj prethodnik je rekao da bi e, i on... I problem bio iako nije za vrijeme Ramazana. je, smo protiv u bilo koje mjesto. Jer smatramo da ta stvar ne treba da bude ugrađena u društvene vrijednosti ove države. Svetlana, e, da vas pitam, evo, e, jeste li vi emire za zabranu, dakle emire, za zabranu svega ovoga? Za čega zabranu? pa zabranu ovaj, održavanja eh, i kvir festivala. Ja nisam naravno, za Niste naravno za, ali mislim za, ovakvu eh, vrstu događaja koji, su bili uoči otvaranja samog festivala. Ma to mislim, pazite, mi smo imali, evo, <laughs> čuli smo također gospodine Imamovića rečenicu da se cjelokupna javnost buna. Naša javnost je pet sagovornika dnevnog vaza koji imaju uvijek iste. Iz Republike Srpske se uzima Rajko Vasić koji je autor teze da postoji normalna mržnja. Mhm. Mislim, taj e, čovjek ne može biti pitanica. i dalje, i dalje ste protiv svakako je. Mi, dakle mi, ja prije svega kao, kao vjernik i kao islamski teolog smatram da je to nastranost, da je to grijeh zbog kojeg je Bog uništio čitav jedan narod, to je mhm. luto narod. Zato pozivam ove ljude ja ovo kažem iz sažaljenja prema, ja ne, mrzim nikoga. Pozivam, pozivam te ljude iz sažaljenja prema njima da se pokaju Bogu i da se vrate na pravi put prije nego što bude kasno, prije nego što ih Božja kazna i na ovome i na onome svijetu. A vi ste heteroseksualac, li tako? Svakako. 100% ste sigurni u to? Sigurno. Dobro. E, Zašto me to pitate? Pa eto, pitam vas da, da znam. Pa ja, hoću da ga... Pitajte e, ovoga, gospodine, je li on homoseksualac? E, Svetlana, to je jednako nisam, ali je to suština tog pitanja. Isto je pa pitanje jeste li... Ja se cijelo vrijeme borim protiv homoseksualizma, govorim ti video, jesam li Ne, ja se cijelo vrijeme borim protiv toga da ljudi o svojim seksualnim upredeljenjima govore u, javnom mediju, u priči o ljudskim pravima. Pred kraj Svetlana, e, kratko o kakvom vi životu u Bosni i Hercegovini trenutno sanjate sanjam. Samo, e, znate šta, ne znam što vam je taj komentar uopšte trebao. Ja mislim da svako ljudsko biće koje je rođeno ima pravo na apsolutno iste, ista prava, ima pravo na slobodu i život. Ovo što ovaj festival pokazao, da nečije pravo da nasilno rješava stvari je mnogo veće nego nečije pravo na život i slobodu. Zloupotreba ljudskih prava i kršenje ljudskih prava i to je nešto po članu 17 Evropske konvencije. Mislim da ono što je jedini problem, samo da kažem, mi smo u našem saopćenju naveli da, tražimo od ljudi, molimo ih da ne generaliziraju ko stoji iza nasilja, mhm, upravo mhm. da ne bi došlo do stereotipnog grupisanja jednih i ili drugih. Sve izređu da moramo završiti emisiju. E, posljednje pitanje vama, hoće li biti kvir festivala na godinu? Festival je otvoren nije zatvoren. Šta će biti kasnije? Znači, ono imamo jako puno posla koje treba slijediti. Dakle, planirati za godinu? Ja trenutno ništa ne planiram po tom pitanju, ali on će se desiti. Zamislite kada bi u našem društvu, kada bi homoseksualizam ili nešto drugo ova, dobila zamaha, E, ugrožena je ljudska vrsta. Vi ne znate šta promoviše. Ok, mi moramo završiti emisiju. Mi imamo bijelu kugu i tako i vi hoćete sada da, da, da Gospodin Imamoviću, ok. E, nažalost, vrijeme nam je iscurilo, iz režim javljaju da je emisiju moramo privesti kraju. Definitivno, e, po pitanju ovoga će biti riječi, eventualno može u nekim našim sljedećim emisijama. Vama hvala puno što ste bili gosti, hvala što ste govorili o ovome problemu. Za kraj da kažem da federalna televizija uistinu objektivno izvještava o svemu, pa i tako izvještavala i održavanju Queer festivala. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili sa nama. Vidimo se naravno i sljedećeg utorka, točno u 18.30 i minuta. Lijep pozdrav.